Maule eta pioen artian kuritzen zien treinak mila bediatzen eta lautan hoita bediatzia arte. Urte hortan, oz bat linea zeratu zen aktivitate eskasa engatik. Beantago, departamentiak josizian mauleko geltokia eta lusaz zeratuik egon onduan beste bizi bat abiatzen da gune hortan departamentuko etxeak egitia George Labazean esedia zen, departamentuko buia zelaik, Jean-Jacques Lasser, waiko lehendakaiak aldiz, bastert dutu holako sediak, Xalbu maulekua, lanak, kajik eginik zielakoz. Departamentuko etxe hortan, zer atzamanen den Pepe Lamirande departamentuko kuntxeliak. Bon, eh, eh, bat urte sumait, departamentik hoi jorsi eta projektu bat bazera. Eta bon, egan eh, urtein, desaitatu izu, projektoren lanzatzia eta lan egitia. Nahi beguntin, maulentzien eta siberuntzien departamentuko lantegik edo suerte hoik, hunat denak bildu eta kai, uh, herri erdila, baduz hospitalin dispensera, leheneko dispensera, eh, zerizu uh, sozialak deitzen dienak, eta heben eh, badu, baduz teknikoa, eta bilu eguruk hantzatitzi uh, boste egin metretan, ordin denak heben kantintutu etzu, eta hamasortzi sortzi biru badu uh, heben departamentuko lan, langilentako. Hamazortzi bulego eginik izan dia, milio bat eta bere humila euro koste die lanek, eta bastimentiak eh, zian itxua edera begiatuik izan da. Lanak urgentuko dia udahuntan eta urte serbutxiak hori zanen dia. Bada espantxae beste serbutxuik jinen dela horat, uskal alkargoaikin.